yuhanna simore sappo e jeegom kaalanirmi on ɗum ko mbele woto on ceertude e hoolaare mo on jaltine batirɗe ma saha arni ɗo kala warooɓe on cikkata ngoni koye rewde allah maɓe mbaɗir noon sabu ɓe meeɗa wonaa anndude baaba o wonaa anndudemi kono kaalanirmi on ɗum ko mbele so oon sahaa ari oɗon ciftorami haalaniino on mi haalanaani on ɗum gila e fuɗɗoode sabu ko e mon ngondunoomi jooni noon moɗoni yaha to nelɗomi o te hay gooto e mon naamnaaki mi holi to paami sunaare hebbinii ɓerɗe mon sabu mi haalanii on ɗum ndenne dey ko googa kaalananmi on ɓuri e mon ko mi yaha ngati so mi yahaani balla o arataa e mon so mi yehii noon mi neldat on mo so ari ma o lib aduna o to bange bakkat peewal kañum e ñaawoore to bange bakkat ngati ɓe gonɗinanimi to bange peewal ngati peewmi ko sara baaba o kadi on gonta yiitude mi to bange ñaawoore ngati gardiɗo oɗo aduna o ñaawama haa gasi boɗo jogii geɗe kewɗe ɗe ponmi haalande on kono heƴani e mone oɗo sahaa so ruhu goonga o ari mo o rewnu on e goonga he fof ngati o wonaa kaaldowo baawɗe makko o haalata ko ko o nani kadi mo o habru on ko foti arde kanko mo o mawninam ngati ma o heɓ e ko njeymi ko o habra on ɗum kala ko baaba o jogii ko miin jeyi ko ɗum waɗi mbiimi ruuhu o maa heɓ e ko njeymi ko habra on ɗo e saha dabbo ma on natto yiide mi te ɗo e saha dabbo kadi ma on jiitam nden huunde e almuɓe makko ɓe mbiyodiri e koye e mumen woni ko ɗum firtata o wi en ɗo saha dabɓo ma en natto yiide mo te oɗo saha dabɓo kadi ma en jiimo o wi kadi waɗi ɗum ko o fayi to sara baaba o holi ko on saha daɓɓo mo o haalato firtata min paamani ko o yiɗi haalde ko yeesu andi ɓe giɗi ko namnade ɗum wiiɓe oɗoni namdodira e koye mon ko mbimi ɗo e saaha dabɓo ma on nattu yiidemi te ɗo e saaha dabɓo kadi ma on jiitam ko e goonga e goonga moɗo wiya on ma on goyi ma on kaamto kono aduna o ma welto ma on cuno kono sunaare mon ma wontu weltaare so tawi debbo ina ŋarwa sunoto sabu sahaa muuseeke aranii ɗum kono so cukolel ngel yii aduna o yejjitat muuseeki makko sababude ko addi neɗɗo e aduna ko ko noon onon ne cunortoɗon jooni kono mami yiitu on te ma ɓerɗe mon ɓuuɓ kadi hay gooto waawata ittude weltaare mon ñande heen on gonta ñaagomi hay huunde e gonga e gonga moɗo wiya on kala ko ñaagiɗon baaba o ma o rokku on e innde am haa jooni on ñaagaaki tawa hay huunde e innam ñaagoɗe on keɓat mbele weltaare mon ina timma kaalanirmi on ɗum fof ko tindi kono maa sahaa arɗo mi wonta naftoro tindi ɗo kabratmi on ko faati e baaba o haa laaɓta e on saha ñaagoɗe baaba o e indam mi wiyani mami ñaagana on mo ngati baaba o e hoore mum ina horsini on o horsiniri on ko sabu oɗon korsinimi kadi oɗon gonɗini gummimi koto makko gummimi koto baaba o garmi e aduna he joni noon mboɗoni ummo e aduna he mi rutto to baaba o nden kalmuɓe makko ɓe mbimo eyo jonde a haali ha laɓɓi tawi a naftoraki tinni joni min gandi aɗa andi foof kadi jarani ko hay goto ena namnoma ko ɗum waɗi min gogɗini giwɗa koto allah yeesu jaabiɓe wi on gonɗini joni de waktu nana ara o yettimani ɗo caratoɗon goto foof e bangue mum goppunmi gooto ndenne dey mi wonaa gooto sabu baaba o wondi koy am kaalanirmi on ɗum fof ko mbele oɗon keɓa deeƴire e nder kaɓɓondiral mon e amgal ma on leeɓto e aduna hee kono gonde e jaambaraagal ngati miin mi foolii aduna o